Tayyip Bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Hiç şüphesiz ki e, parmaklarımızı e, ne yapıyoruz? E, sulandırıyoruz. Parmaklarımızı sulandırıyoruz. Sonra azıcık olarak açıyoruz parmaklarımızın arasını. Sonra e, ne yapıyoruz? Sağ elimizle sağ ayağımızı mesh ve sol e, elimizde sol ayağımızı mesh yapıyoruz. Bu Kays bin Sa'd tabi'iden gelmiştir. Bu şekilde yapmıştır. Tabi'iden gelmiştir. O Hasan Basri'den de tabi'iden gelmiştir. Ama Peygamber Efendimiz'den bu sıfat gelmedi. Bu sıfat ki hiç şüphesiz Şeyh el Fevzan rahimahullah bu sıfatı e, ee, yani e, teyitlendirmiştir. Evet demiştir. Ee, evet demiştir. Hiç şüphesiz ki sağ eliyle sağ e, çorabına sağ ayak çorabına ve sol eliyle sol e, ayak çorabına mes yapıyorsun ve parmakların arasını açıyorsun demiştir. Mulakhasır Fıkhi kitabında. Ve İbn-i de hiç şüphesiz ki bu konuya Şeyh Fevzan'a uyumuştur. Uyumuştur ve bu şekilde açıklamıştır. Ve demiştir ama Şeyh Öteymin ne demiştir? Hiç şüphesiz ki e, yani nasıl e, kulaklarını mest eder gibi kulaklarını mest eder gibi aynı vakitte ne yapıyorsun? Aynı vakitte e, mesh yapıyorsun demiştir. Aynı vakitte mesh yapıyorsun demiştir. Fe ne? E, bu da yani Mughire bin Şube'nin Şube'nin sözüyle yani Peygamber Efendimiz'in sıfatını açıklamasıyla Peygamber Efendimiz ne yaptı? فَمَسَحَ aleyhime yani o ayaklarının üzerine mesh yaptı. E, demiştir ki o zaman e, Öte, İbn-i Öteymin demiştir ki o zaman demedi ki Mughir ibn Şube e, yani bir e, sağ, el, sağ e, eliyle sağ ayağa başladı e, sonra sol eliyle sola başladı dememiştir. Aynı anda yani kulaklarını mest eder gibi yapar gibi başlamıştır demiştir. Tayyip başlamıştır e, demiştir. Velhamdülillah.